قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Najbolja generacija je moja generacija Zatim ona poslije njih A zatim ona poslije njih السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Ebu Jezide, da te je kojim slučajem vidio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, sigurno bi te zavolio. Ovo je priča o Errebi ibn Huseimu. Munzire, zar nećeš da te odvedem do šejha? Upita Hilal ibn Isaf svoga gosta Munzira iz sebrije? Dobro bi bilo da se jedan sahat kod njega okrijepimo imanom. Hoću svakako, odgovori Munzir, jer tako mi Allaha, u kufu me nije ništa drugo dovelo do želja da se vidim sa tvojim šejhom Errebijom i Huseimom i čežnja da se kod njega bar jedan sahat okrijepim imanom. A reci mi, jesi li se raspitao može li nas primiti? Upita Munzir, jer čuo sam kako svijet priča da otkako mu se oduzela jedna strana, nikoga ne prima i da se u kući potpuno posvetio svome gospodaru. Ne, on je takav Otkako ga za njega zna kufa i najnovija bolest ni najmanje ga nije promijenila, odgovori Hilal. Dobro, reče Munzir, ali ti znaš da ljudi u njegovim godinama imaju jako osjetljivu narav. Pa šta misliš, da li da mu odmah na početku kažemo zbog čega smo došli ili da pustimo neka razgovor ide svojim tokom i da šutimo, a neka on govori šta hoće. Ti onda ne poznaješ njegov narav, jer kada bi sa Erebijom ibn Huseimom sjedio čitavu godinu dana. On sa tobom ne bi progovorio. Sve dok ti ne bi počeo razgovor. Niti bi išta rekao, sve dok ga ne bi upitao. On je još odavno navikao da mu govor bude zikr, a šutnja razmišljanje. Onda s Lahovim blagoslovom krenimo do njega, reče Monzir. Kada dođeš ko šejha, nazvaše mu selam i upitaše. Kako je danas osvanuo naš šejih? kao i svaki drugi slabić i griješnik koji troši svoju obskrbu i svaki dan očekuje da mu smrt zakuca na vrata, odgovori. Čuo sam da je u Kufu došao jedan iskusan ljekar, reče Hilal. Pa kako bi bilo da ga pozovemo da te pregleda? Hilale, ja znam da Allah nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijeka, odgovori. Ali sam nešto razmišljao o Adu, Semunu, stanovnicima Resca i mnogim drugim narodima između njih. I vidio da nikoga od njih među živima više nema. A bili su privrženi ovom svijetu i uživanju njegovim blagodatima više nego mi. Bili su snažniji i jači nego što smo mi. I oni su imali među sobom bolesnike, iako su imali najbolje ljekare i liječili se svim poznatim lijekovima, a pa gdje su danas? Zatim je duboko uzdahnuo i rekao, ne znaju ljekari kakva je ovo bolest, jer da znaju, onda bi je i liječili. A kakva je to onda bolest, upita Munzir. Grijesi, odgovoriše ih. A kakav je za njih lijek? upita Munzir. Pokajanje i molba za njihov oprost, odgovori. Može li se čovjek od njih izliječiti, upita Munzir. Može. Samo se trebaš iskreno pokajati i čvrsto odlučiti da ih više nikada nećeš ponoviti, odgovori ih. Zatim se u nas zagledao i rekao. E, skriveni grijesi skriveni grijesi. Čuvajte se skrivenih grijeha, jer za njih Allah zna, iako svijet ne zna. Tražite lijeka za njih. A šta je za njih lijek, upita Munzir. Iskreno pokajanje, odgovori. I tako se rasplaka da su mu suze tekle niz lice i nakvasle bradu. Zašto plačeš kada svi znamo ko si, kakav si bio, upita Munzir. E, kamo sreće, odgovori, a zatim nastavi. Kako mogu, a ne zaplakati? Kada se sjetim da više nema onakvih kakve sam zapamtio, misleći nas habe. Nasprav koji smo mi, ako se sa njima uporedimo, obični hrsuzi. U tom je priča Hilala ušao šejhov sin, nazvao selam i upitao. Oče, moja majka ti je napravila habisu, baš onako kako ti voliš. Bilo bi joj drago da bar malo pojedeš, pa hoćeš li da ti je donesem? Dobro. Donesi da probam, odgovori. Kada je šehov sin otišao po habisu, jedan prosijak je zakucao na vrata, pa je šejih rekao. Pustite ga, neka uđe. Kada je ušao u dvorište kuće, vidio sam da je to ronuli starac, sa droncima, neuredan, toliko zapjenušalih usta, da su mu se sline spuštale niz bradu. Po njegovu izgledu odmah sam primijetio da je to neki matuh. Samo što sam sa njega digao pogled, pomolio se šejhov sin sa sahanom, se u ruci. U tom mu je otac rukom pokazao da sahan stavi pred prosijaka što je ovaj učinio. Čovjek je odmah halapljivo počeo jesti i za čas pojeo sve što je bilo u sahanu. Jedino su iza njega po sahanu ostali tragovi slina. Kada je prosijak otišao, sin reče Oče, Allah ti se smilovao, Majka mi se mučila da ti sastavi i pripremi ovu habisu u nadi, nećeš li šta pojesti, a ti je dade ovom čovjeku koji ni sam ne zna šta je pojeo. Sine moj, odgovoriše ih. Ako ne zna on, Allah sigurno zna. I posjeti ga na riječi uzvišenog. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže a bilo što udjelili, Allah će sigurno za to znati. U tom na vrata savo splahiran uđe jedan čovjek, bliski mu rođak i povika. Ebu jezide, izgleda da je poginuo Husein, Fatimin sin, neka je s njima Allahu mir i blagoslov. Svi smo mi Allahovi i Allahu se vraćamo, reče i prouči riječi uzvišenog. Reci, Allahu, stvoritelju nebesa i zemlje, ti koji znaš nevidljive i vidljivi svijet, ti ćeš robovima svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili. Međutim, čovjeku izgleda nije bilo dovoljno to što je šejih rekao pa upita. Šta kažeš o njegovom ubistvu? kažem da će se svi Allahu vratiti i pred njim račun polagati, odgovori. Vidjevši da se podne približava priča Hilal, zamolio sam šeha. Daj mi kakav savjet, pa mi je rekao. Hilale, nemoj da te zavara to što te drugi hvale, jer oni o tebi sude samo po tvojoj vanjštini. Znaj da ćeš na kraju sa sobom ponijeti samo svoja djela i da nijedno dijelo nema nikakve vrijednosti ukoliko nije učinjeno u ime Allaha. Posavjetuj šta imene Allah te nagradio, reče Munzir. Munzire, boj se Allaha kako znaš i što više možeš, reče. A za ono što ne znaš, upitaj onoga ko zna. Munzire, neka niko od vas nipošto ne kaže Allahu ja se kajem, pa da se ispostavi da se ne kaje. Tako da ispadne da laže Bogu, nego neka kaže, Bože, oprosti mi. Tako da njegove riječi budu doba. Munzire, znaj da je svaki govor beskoristan ukoliko u njemu nema riječi. Tehlila, la ilah illallah, tahmida, Elhamdulillahi... Tekbira... Allahu ekber... Tesbiha... Subhanallahi... Dove da ti Allah da dobro i da te sačuva od zla. Preporučavanje da se rade dobra djela i kloni nevaljalih dijela, te učenje Kur'ana. Evo koliko već dugo sjedimo sa tobom, reče Munzir, a nijednom još nismo čuli da si kao primjer naveo stihove nekog pjesnika, kao što smo čuli da čine neki tvoji prijatelji. Nema ništa što se na ovom svijetu izgori, reče, a da to neće biti zapisano i pročitano na onom svijetu. Zato mi ne bi bilo drago da se u knjizi mojih dijela nađu zapisani stihovi bilo kog pjesnika, pa da mi se čitaju i da ih moram slušati na sudnjem danu. Zatim se prema nama okrenuo i rekao, neka vam što više smrt bude na umu, jer ona je putnik čiji se povratak očekuje. A putnik čiji se povratak očekuje svakog momenta može bahnuti na vrata i iznenaditi u kućane. Zatim je zaplakao i rekao. Šta ćeš sutra činiti? Kada se zemlja u komadiće zdrobi i dođe naređenje gospodara tvoga a meleki budu sve red do reda i kad se tog dana primakne džehennem. El još nije bio ni prestao govoriti, kazi je Hilal, kada se začuo ezan za podne, pa je šejh svome sinu rekao. Hajde da se odazovemo onome ko poziva Allahu. Pomozite me, Allah vas nagradio da ga odnesemo do džamije, zamolio nas je njegov sin. Podigli smo ga, pa se desnom rukom uhvatio za sinovo, a lijevom za moje rame i počeo se polahko između nas gegati i vući noge. Ebu jezide, reče Monzir, zašto ne ostaneš u kući i tamo ne klanjaš, jer je za takve kao što si ti Allah dao olakšicu. Tako je kao što kažeš, odgovori dodade. Ali ja sam čuo mu jezina kako poziva dođite na namaz, dođite na spas. A ko od vas čuje da ga neko poziva na spas, neka mu se odazove, a makar pužući. A ko je zapravo rb ibn Husein o kome govorimo? rb ibn Husein je jedan od najpoznatijih tabijina jedan od osam najpoznatijih asketa svoje generacije. Potječe iz čistokrvne duinske porodice iz plemena Mudar, preko koga ide i rodoslavlje poslanikovi sallahu alaihi veselem predaka Ilijasa i Mudara. Od ranog djetinstva je odgajan i poznat po svojoj pokornosti Allahu, pobožnosti i bogobojaznosti. O njemu se priča da mu je majka naveče znala leći da spava i po nekoliko se puta noći buditi i svaki put zatjecati svoga još uvijek malodobnog sina kako u jednom od uglova kuće ili bdije na namazu ili predano u kuće dove i tiho šapuće sa svojim gospodarom. Kada bi ga zovnula, sine rebija i upitala, zar još ne spavaš? Svaki put bio je odgovorio, kako može spavati onaj koga je zatekla noć, ako se boji noćnog prepada? Čuvši to, niz obraze starice majke potekle bi suze radosnice, pa bi počela Allahu za svoga sina upućivati Hairdovu. Sve što su dani i godine više odmicale, i sve što je Rebiji više rastao i stasao, sve se više u njemu razvijela pobožnost i bogobojaznost. Njegova sve izraženija pobožnost i pored namaza sve češći plači i jecanje u gluho doba noći, dok sav ostali svijet spava, počeli su sve više brinuti njegovu majku. Brinući se za svoga sina i pomišljajući na sve i svašta, sve češće ju je počela moriti nesanica, pa je jednoga dana odlučila sa njim otvoreno o svemu porazgovarati i upita ga. Sine, šta se to sa tobom dešava? da nisi počinio kakav zločin, da nisi koga ubio. Jesam, majko, ubio sam nekoga, priznao je. Koga si to, sine, ubio? Upitala je sva uzplahirena. Sine, samo mi reci koga. Skupit ćemo ljude i poslati ih na razgovor sa porodicom ubijenog. Reci mi, možda će ti oprostiti jer tako mi Allaha kada bi porodica ubijenog znala koliko patiš, koliko dugo noću plačeš i kako bez sna toliko noći provodiš, sigurno bi ti se smilovali i oprostili ti. Majko, nema potrebe da ikoga zoveš, odgovorio je, jer sam ubio sam sebe. Majko, ubio sam se grijesima. Er Rebi ibn Husejmov učitelj je bio niko drugi do Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu. Jedan od ashaba koji je po načinu života, držanju i izgledu najviše od svih podsjećao na Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. rebi je za svoga učitelja bio vezan, poput malog djeteta za svoju majku, tako da ga je pratio kuda god bi učitelj krenuo i učitelj je volio svoga učenika, kao što otac voli sina jedinca. Rebi je toliko bio blizak i prisan sa Ibn Mesudom, da je kod njega odlazio i ulazio ne tražeći više nikakva dopuštenja ni najave. I ne samo to, kada bi se kod Ibn Mesuda zatekao Erebi, nikome drugome nije dopušteno da uđe, sve dok on ne izađe. Ibn Mesud je toliko mnogo volio Erebiju čistinu njegove duše, iskrenost srca i potpunost u ibadetu, da mu je bilo žao što se Rebi nije prije rodio i zapamtio Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mesud je Rebi često imao običaj reći, Ebu jezide, da te kojim slučajem vidio Allahov poslanik, znaj da bi mu se dopao. Također mu je znao reći, nikada te nisam vidio, a da me nisi podsjetio na bogobojazne. To što je Abdullah ibn Mesud za njega rekao nije nimalo pretjerano, jer je Erebi ibn Husein bio dostigao tako visok stepen pobožnosti, skromnosti i bogobojaznosti kakav rijetko ko može dostići. O njegovoj pobožnosti i bogobojaznosti govori toliko vjerodostojnih predaja, da su ih i dan danas prepune stranice historije toga vremena. O njemu je jedan od njegovih prijatelja zabilježio. Dvadeset sam se godina družio sa Erebijom ibn Huseimom i nikada od njega nisam čuo ni jednu jedinu riječ, a da nije bila lijepa i Allahu se uzdigla kao dobro djelo. I nakon toga citirao riječi uzvišenog. K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. Govoreći o njemu Abdurrahman ibn Adžlan je rekao. Jednom prilikom sam ostao na konaku kod Erebije, pa je čim je pomislio da sam zaspao, ustao i počeo da planja na filu namaz. Kada je učeći na namazu naišao na riječ uzvišenog. Misle li oni koji čine zla dijela da ćemo s njima postupati jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra dijela čine? i da će im život i smrt biti isti. Počeo je plakati i kroz ih cijelu noć na namazu učiti i ponavljati. Ukratko, o Erebijinoj pobožnosti, strahu i bogobojaznosti postoje mnoge priče. Jedna grupa njegovih prijatelja tako priča. Jednoga dana bili smo na putu sa Abdullahom ibn Mesudom i Erebijom ibn Huseimom, pa smo kada smo stigli na obalu Eufrata u Iraku naišli pored jedne velike krečane sa potpaljenom vatrom. U krečani su na sve strane sjevale varnice, dizali se jezici plamena i čula se zastrašujuća huka razbuktale vatre, jer u njoj se trebao ispeći kamen i od njega napraviti kreč. Čim je Rebi ugledao razbuktalu vatru i čuo kako hukće, kao ukopan je zastao straha, prisjetio se i proučio riječi uzvišenog. Kad od njih bude udaljena toliko da je mogu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i odbije sa huči. A kad budu ubačeni u nju, u tjesnac vezanih ruku, propašće tamo prizivati. A zatim pao u nesvijest, pa smo nad njim bdjeli sve dok nije došao svijesti, tada smo ga uzeli i odveli kuće. Šta se još nakon svega o njemu može reći? Erebi ibn Huseim cijeli svoj život proveo je pripremajući se i iščekujući smrt. A kada mu je došla, svojoj kćeri koja je na njegovoj samrti počela plakati je rekao Kćeri, zašto plačeš? Pa tvome je ocu došao trenutak dobra koji toliko dugo čekam. A zatim ispustio dušu i preselio svome gospodaru.